cilik nek aku ngrasak nolakku. Apa sebabe malah cilik sampe sakmene gedene kok gak dirumat ambek wong tuaku lan nang wong tuaku itu. Apa tak pancen maksudina ambek Katak Guntoro wis gak arep temen ambek aku. Kok sampe aku ditutupno ana omahe Pak G, ana orang-orang ning gunung penanggung. Aku aku nek nggugu omahe Pak Dimarto lho. Anane aku dititipno ana orang-orang gunung penanggungan, dikongkon mudang ilmu bentur kelakuan. Nek pancen aku wis kuat ngetep ilmu ni Pak Dimartoyo, menawa besok aku dipilih dibatik nelurah nak gunung kasir wis kuat nih bapak bintoro dadi lurah oh iya wis barang kaya tak niati lan tak kajati aku dikongkon poso suwene petang puluh dino petang puluh bengi gak oleh genteng sak suwe godhong sak pari basari tapi apa sebabnya kurang sedina soalnya aku pati gini mambengi aku kok ini piket pak dendok dia maksudin ambil bapak bintoro pisang ono apa sing ono omah lho lho apa munggah ono ereng-ereng Loh, Cuy. Loh, marah, Cuy. Ya, kutu marah, Lah, mbok di sini ya, apa kabar? Ya, gak ada sih ngorokan, ya, kutu waras. Kebaliknya, lah, kuna. Aku, orang panik itu pun, Cuy. Ya, gak ada apa-apa. Ya, sih, kurang panik, tapi, waras, ya. Iya, iya, nak. Penarik ini mah gak apa, Cuy. Gak jaran, itu. Biro, kabeh! Loro. Penuh biar lali tadi. Lali ya apa sih nak? Aku lak dikongon poso suni petang puluh dino, petang puluh bengi. Wis bener, Pak. Lah saiki kurang sedina suni, penuh kok teko rene iku perlu perlune apa, sih? Anane Pak De teko kene iki jange ngandani awakmu. Ono apa sih, Dik? Mak Musuti namo lerono. Lho, lak wis kebeneran lek Mak Suti wis gelem rono? Bener panjene, ono sing kurang bener. Lah sing gak bener sing ndi, Sebab bapakmu digawa londo. Lho, kok lho ya apa sih, Mbak? saiki ki bapak digo nang tangsine londo iya nak lah salah bapak opo di mergo gak gelem setor penduduk nang tertek porong londo mesti nak ngerti mesti ini anane bapak gak gelem setor penduduk sebab penduduk mek didik lah iku opo nek kabeh mati ono ngempol porong lah sing jaga desa ni sing rugi ya bapak gintoro dewi gak ono sing jaga pancen lah cek goblok ki londo goblok temen nek ngono londo iku ya lah ya lah terus ya opo deh Sak marine bapakmu digawa londo, ana lurah Bilowo ambek cari bargawa teko kono. Oh, ape nulung Mak Sutina? Gak nulung, Nak. Ape apa, Dik? Rudo peksa jange ngrabi makmu. Hmm, hmm kurang ajar e lurah Bilowo. Lah ya kurang ajar temen pancene lurah iku. Lah ya apa donya iki sak godhong kelor sih? Lah nek sak godhong kelor Pak De mancek endi, Nak? Oh, iku paribasan, Dik. Wis aja atik paribasan Pak De wis tuwa, hmm. Nak. Kurangane opo sih lurah Pandirejo? Yang ganteng. Bojone wis akeh. Lah iku apa? Ono paribasan jare arek-arek ngariti lho ya. Iya, Nak. Gak kurang sego, gak kurang ketan. Wakul ijo kok dikurepeno. Gak kurang rondo, gak kurang sing perawan. Wakul ijo kok dikurepeno. Oh, kena tumpuk ade sing dibujuk kok dikarepeno. Pakde ku gak ngerti paribasan. Lah terus saiki apa, Dik? Sak durunge bapakmu digawa Makmu Sutina wis diwekas sampe bapakmu. Wekase bapak Bintoro. Jare ngene, hmm. dikeki pusaka kok ngekekno awakmu. Nek gak aku sing gawa gak kuat na Lah penomrene mah ya apa? Sentoyo nganggo pusaka iki. Pekara nggo pusaka ta? Mm, enggak. Lah kok sentoyo kan mergo durung sarapan mang apa? Oh, lak sarapan ana, Dik. Sing kesusu iku apa, Nak? Tak trimo ni. Iya, sakane bapak trimo ya, Nak ya. <laughs> Sing ati-ati ya, Nak ya. Oh, iki tindukire gunungan kan Iya, Nak. Saiki apa, Dik? Rebo cukup ya, Dik? Iya, Nak. Sakniki ngene, makmu sutina Mekah sampe Pakde. Heeh. Nek kepethuk awakmu, kon gak oleh mule-mule nang Gunung Kasir utawa Gunung Penanggungan. Nek gak bareng wong tuamu lanang. Ana bener sebab sapa maneh sing sanggup nyambung watang putune bapak siji anak aku. Anake ya aku Joko Sambang. Bener, Nak. Wis saiki pangestune pak jaluk-jaluk napa ndonga mbok dilan mak sutina pisan. Sing hati-hati anak ya, jaran iki gawon situk sing plongko iki. Sing plongko tak kawani yo. Pakde mule tak tuntuni maneh ya. Ya, Oh. iki jelas nek vokal gawe ne. Urah, abilo karo cari Bargowo. Nek koyo ngono, wis ana umum nek panjenengan Jawa digonang tangsine londo mesti digebuki nek perlu dipateni. Nek pancen gak kebat-kebat tak bledik wah. Bapak gak bakal mulih wong mesti mulih muliarani. Yo. Ondo, nek panjene bapak kok gebuki, ojok oh, cacak kok gebuki. Kok saenggo tak lunasi sak abang cilile. Ya. Yeah. Ayo, mandek, mandek, bang. Ini juga kan ada lu, sih? Ya. Eh, Pancen lek tak pikir-pikir bener omonge wong toto biyen. Sopae sing gelem nyambut gawe bebarengan ambek bangsa Walanda? bakal seneng uripe pancen ya percaya bareng aku nyambut gawe bebarengan ambek bangsa walanda apa kebutuhan aku dicukupi apa maneh aku saiki dipercaya karo ndoro tuan njogo anane wong nyambut gawe kerja peksa nggone tertek gempol porong elek ape wong nyambut gawe diserano ambek jaya sempro wong kaya aku tapi aku pirang-pirang dina iki diseneni ae ambek ndoro tuan jare wong sing nyambut gawe nggone tertek gempol porong iku gak gelem nyambut gawe. Lho, sapa sing ngongkon gak gelem nyambut gawe? Apa penyoba mek dhewe semprul tae opo. Oh, wong dhewe semprul. Eh. Wong nyambut gawe tak kelilingi. Ate ana wong sing gak gelem nyambut gawe, hmm sida tak gepuki. Rek perlu tak pateni mati cemplungno bengawan beres. Hei, Joko Suwarno. Lon, no. Hei, Rene. Nggih. Lon, Dono. Aku melok takon ambek awakmu ya. Nggih. Rek kon iso jawab. Kon tak bebasno teko kene, tak kongkon muli. Nggih, matur kasuwun, Ndara. Aku takon. Nggih. Sopo sing merentano awakmu gak gelem nyambut gawe? Mboten enten, Ndara. Wis tak ngaku. Mboten enten, kon, Ndara. Rek ngaku awakmu tak kongkon muli. Saestu mboten enten, Ndara. Men. Hmm, nggih. Wis eh, ngaku. Aduh. Ayo. Kok digepuk, Ndara? Sopo sing merentano awakmu gak gelem nyambut gawe? Mboten enten lho. Apa penyebab ambek Jason Trul? Eh? Mboten. Ayo ngadu. Aduh. Ayo. Aduh mati aku. Aduh, aduh, aduh. Eh, aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Enten apa niki ndoro? Apa digebuk niki ana apa niki? Apa sebabe kita gepui? Sebab tak gelem nyambut gawe. Hmm. Sampeyan nggih kudu ngerti, anane mboten nyambut gawe lho mboten tau mangan, mboten dikeki napa-napa. Iku ra urusane ndoro tuan. Gak perlu awakmu ndaluk aku ngerti kok. Bapak nggih sinten kuat wong mboten mangan kene nyambet damel. Lan melok-melok campur perkara iki. Heh, nggih mboten melok-melok. Ayo mboten ta. Bapak sing ape nyoba jentul, heh. Ayo mboten nggih dudu Ayo mboten. Mboten rentan kok Ayo katon ndi? Jo sempel. Tolong. Tolong. Tolong, Pak. Gus. Gus Lurah. Gus Lurah. Gus Lurah. Sopo iki? Kula Gus niku wae kanca kula digebuki kalih niku wae Jaya Semprul. Lha perkarane apa? Nggih, mboten purun nyambut damel soalé mboten kuat, mboten mangan niku napa. Ya nedha Gus Lurah. Sopo wonge? Wong nyambut gawe tanpa upah, tanpa mangan. Sedengo wong nyelawat iki oleh upah mbuh wedang sak cingkir, mbuh ketan sak lepek. Saiki ngene ya Rika Kabet. Nggih, napa niki, Gus? Iki wong ndiae? Ana wong kidul kali? Nggih, kidul kali niki. Wong lore kali ana? Nggih, enten. Kula tiyang lore kali. Upamane saiki Rika dadi sapu ya. Nggih, Aku dadi soe. Nggih. Nek ana banggane Jaya Semprul, Rika wani mandekane. Pokoke enten sing mimpin kula mantun. Mantun kula kusura. Temen wangi? Nggih mantun. Nek panjene Riko wani ndadati banggane Jaya Sempro aku sing mandegani. Mboten nggih coba pinggir. Pinggir. Mudun, mudun, mudun. Wis cari. Riko saya ingin Ojo Riko melok celeng. Boten keburan aja salah siji ae sing dadi korban. Riko Pandekanono desa Gunung Gantir, sapa sing manindhep panit desa Gunung Gantir nek kaliko? Arep kula nggih ngoten Iya. Boten kula niki tumut-tumut anane Gusurah niki. Iya, tapi niki enten pantes nek e. Handi kula sampeyan kita Gusurah. Iya. Gusurah. Sak umpure Gusurah dibetulo untuk kita sang Iya. Gusurah bilawan dadi ngriko. Sawise? Iya. ana benere nek pancene Abilawa iki teko nang Gunung Gangkil sebab lurah Pandirejo iki dulur ambek aku duduk dulur ketok kunil tapi dulur tunggal jangan niku panjenengan leres niku yeah. lurah sing dikemaksud iya terus tapi Gus Lurah Bilawa mboten ngoten karepe sing dipoto-poto niku yu lurah karepe Gus Lurah Bilawa kudu seneng ambek Yu Mustina la yo napa lha carik pandekan ono wong nyambut gawe iki ono panggane londo rampung ono tak rampungane Gak perlu wedi. Nek kok tolong acare. Gak perlu wedi. Saiki tak kandhani Riko kok kabeh nyambut gawe nang ngene iki. Iya napa Riko? Ping bisa nek kapan Riko sampe digebuki karo Londo. Didi akeh kudu Riko wani males. Sing pindho nek ditakoni karo Londo. Sapa sing ngeculno Bintoro? Rika Wara, nek kapan sing ngeculno Bintoro gak ana maneh kejaba Jaya Semprul. Tak urutane laku. Iya, Bang. Iya, iya, ana Bre. Mana orang-orang kerja paksa? Kan Siapa yang tidak mau bekerja? Kamu harus bekerja. Apa tidak mau bekerja? Tidak mau bekerja. Ayo, Mana sekarang kepala eh? desa? Siapa yang mau bekerja? Saya sempro. Ya, bagaimana memberi penjelasan begitu kan? Jelas, ditisipannya omong-omongan kali saya mentro niki terus ditinggal terus lurahnya melayu. Betul begitu? Hmm, gitu. Ayo, ayo, semua kerja, kerja proses, ayo. Bikin kacau. Jalan sumber kamu di sini sebagai apa? Mandor nomor satu. Oke, Jarang. Untuk menguasai orang-orang pribumi kerja paksa di apa itu jembatan orang ini. Oke, Maka kalau kamu sampai melarikan diri orang itu harus dicari sampai ketemu. Kalau tidak kamu sendiri termasuk tempat jalan. Ayo. petak mana? Cari Pak Gowo. Iya. Cari Wicak Sono. Ono apa ya? Ini nih, dino ini aku perlu ngolek lura bintoro. Sare ini gak kepeduk lura bintoro, kepeduk cari Wicak Sono, wis mapan kebenaran. Nah, nek wis peduk cari Wicak Sono, tak cegel, tak gonang, gue kumpai nek perlu tak pasrono kono bisa. Nek, gelom aku enak iko, rik. Gue ini ulakan bonggo, rik. Lho, ya, apa? Ayo, pak, Ya apa rek? Iku pasar ya to. Iki. Nggih. Nek ngono mesti sami ya. Nggih, barang tak niati tak kajati kari situ saiki. Ora dintor. Nggih. Biasa ya. Nggih, aja sami kelalen. Nggih, ampun kuatir. Tak papake lura dintor. Nggih, Nek wis tak cekel tangane sudut entuk. Wah, oh, dadi iki bae ya. Ya. cinta ora tapi lho woi ngudune iya parah padha waras hmm. suwe gak tau ketemu lah ya apa kangen kae iya kok gak tau sambang nang gunung kartri waktu nih durung ono iya ke penggawean iya hmm. apik kelakuan kurang apik ya apa ngono ngaku dulur ketok kunir ngono jare nek pancene Bintoro beset Abilowo bengkak. Bener. Nek Bintoro dijewit wong Abilowo krasa loro. Lah iya. Nek saiki gak apik kelakuanmu becik tumindakmu. Saiki ngene ae Bintoro. Iya, nek gelem nurut bare aku Strano Sutinatah Rabi. Nek gelem aku enak kon Abilowo. Nek gak gelem Putih kontak sambatan ngamuk kontak kembali. Macul, sapa golek tanding kopat kapita kaya buntute wata angin mabruk kaya manuk rajangan seteng peningamu tuno jungkat Nak sebet gaman tak kasih oh masih kamu campur ya hmm, ya eh. ya ya ya ya ya ya ya ya Ayo, Se, tolong gelem ngaku kesalahan. lugur sampe aku nyerah. Iya. Pokan bare aku duduk lanang Iya. Duduk disebut Abilawa penegar Pandirjo. Iya. Barang tak niati tak kajati iki sak bener Ayo, nek panjenengan riko, ya lo aku tos balung jepret ing kulit mudhun teko jalan. Ayo, bener. Abilawa, jaman hmm? siji Ayo dikaroni. Iki jenenge dulu. Ajang siji dikaroni. Hmm? Sopo sing puluhane gedhe waras wonten hmm, iki? Ah. apa Nungkul gon. Yo, wis tak rimo. Danok sing ngerti. Pengapasane lurah. Pintoro kecoba. Ablo, sebalik. Sebalik. Coba sambah lah, Pak. Bayar tiwa sana. Kuncung temukan gelung. Kondak ketemu orang tuang. Kok jalan aku dak ngakon kondak? Bapaknya nih, Joko Sambang anak eh pendekar Gunung Gasir. Ini nak, kalau sing isok nyambung watang putri wong tamu kejopo Joko Sambang. Satu wong tamu, gak teko. Wong selondo, gak teko pelori kupedis di nonok gembol. Tapi satu wong tamu, saka lurah Pandirjo yo lurah Bilowo sak cari Bargo oh nggih Pak nggih suka sambang nggih Pak bletiken pelayune lurah Bilowo aku tak boleh wong pamu sik iso boleh nang gunung penanten bletiken nak pangestu Pak Tuti lurah Tuti lurah Bilowo ayo jalan sawi. Nek gak kenal sih, cari Pargo. Oh, iki cari Pargo. Cari soan. Aku anak lurah, bungancir lurah pintor. Coba. Aku Joko Sambang. Joko Sambang. Dan karep boleh itu lah abdo abdo cari Pargo. Nek wis kepedok cari Pargo. Tak pateni. Nek gelem. Kudu gelem. Tak gelem. Kon ngutang pati ambek Bapak Bintoro aku sing nasi. Joko Sambang. Nek payane kon ya, hebat eh, iku tak rek ora tak rebut wani. Tak bading prakas. Oke, bekas pancing, kok. Oh, coklat kelakon mati, kon cari bergo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo, Ayo, ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo, Ayo. Enak, Ayo. Pak. Ayo ojo kepikiran aku di nek pancen kepethuk tak waya-waya ojo cacak cari lurae tak ondone tak babati tak abang jendel mormondo ya ya lho. Oh, dadi iki sing ngaran Joko Samyo. Pantop wani materi karek. Panjene tak nyati. Nek durung ngerti barek aku Abilowo, Lurah Pandirjo. Oh, iki wong-wongane Lurah Abilowo, Lurah Pandirjo. Iya. Yeah. Heeh. tak goleki. Ganteng anake. Ya, tar kaporane tarik durung ngerti. Nek ngono pantes dadi turune Jintoro. Nyatane bener. Wong tuane pendekar, anak-anake Meruwi toko pendekar. Wis mesti nih kaya ngomong. Hmm. Aiki aku takon balik kok. Takon apa? Tak jujur sing api. Nek kon gelem nurut bare asmete enak urip. Lah karepmu kon tak celuk nak apeke dadi anak. Mergo sutina katene tak rabi nurut ae nak ya. Nek gelem aku enak awakmu tapi nek gak gelem. Ya, apa kok? Nek gadon kok pekso? Nek perlu tak bondo kok. Nek gadon di bondo, ya tak paten. Oh, tak pateni dhisik ayo. Lho ngelawan. Tampano tumbakku iki. Oh, nutup tonggalamu kok. Thank you. setengah mundur. Iki kan wong kamu rondo mundur. Ayo, ayo. Oh, mek tak mono Tarik bar kono. Lurah Kabilo. Ayo. Mek pancane londo gak nrimakno. Londo. ojo maju siji ana paribasan ampian kaya onjol krubutin kaya menjangan mati iki joko sambang anake lurah gunung hansir lurah bintoro ya Oh, Woi. Iki tarane Joko Sambang. Aku Joko Sambang. Wong arek sik kencur ngene gawe rusune desa. Sopo kon? Rek kena tak elno bali oh. Ya aku jare semprul. Jare semprul iki. Perlu mu balekno Joko Sambang. Iya. apa perlu? Ya awakmu itu gak oleh gawe rusuh ngene desa kene. Nek panjen tak gawe rusuh awakmu gak nrimakno. Hmm. Bener tak nrimakno. Sebab kok ini ambut gawe bebarengan ambek rondo. Iya. Aku gak peduli. Hmm. Oh, jadi tak rondo Senajan wong Jawa sapa sing ngatok nyambut gawe bebarengan tak pateni sak bangsa. Ayo, ayo. Ayo, rimun. Hati-hati kok yo. Ayo. Ayo. Ayo, hompen. Ayo, hompen. Ayo, hompen. Mek hmm. tak ngono ae balane londo. Nek ngono pinter temen londo. Ayo. Nek kaya ngono ojo mas di sisi kabeh. Apa di kabeh. thank you mati tau ore bawa iki londo wis akeh sing delosor londo wis akeh sing dut aku iki mule nyalor ta mule ngedol awak iki dumbo jalo urip mbok aduh Awak lu sopo iki? Lu gak murung iki sing jenenge Joko sambang. Bang, mutuno bang, bang, jalo ore pangku bang. Kon londo kok iso cara Jawa kon? Iya, Bang. Kon londo tekan ndi? Eh, londo tekan ndi kon? Aku londo teko Balung panggang. Balung panggang? Heeh, Bang. kok masak londo? Bang, aku tutuk londo, Bang. Lah kok Eh, jenengku nek melok londo holden oh nek melok londo holden nek jenengmu biasa wong jenengku dhewe kancil oh kancil iya mbang jalo orep mbang iya iya iya jalo urip urip kon wis mateni wong gawe piro gak tau mbang gak tau gak tau mbang lah saiki apa nang ndi kon Aku njal ore pae mbang, aku pek mantu ae mbang. Apa aku pek mantu awakmu itu? Iya wis pek nek ngono mbang, aku yo pek nana ae mbang. Nana pek nana. Hmm? orep. ore. Kok mati? Iya mbang njal orep. Nah biyen asale kon melok londe piye apa kawitane? Soale tentara sing tekok Nederland Londone kurang terus aku dadek no Londo bang oh, saiki kon golek aku perlu njaluk urip heeh bang ini mulya nang desamu ojo sampe melok Londo tapi nek aku krungu kon melok Londo tak pateni sak anak bojomu kon ya iya bang heeh aku njaluk urip ayo bang aku terus rabekno ayo bang rabekno ayo mulih eh, Ayo mulai Iya bang Aku gak dipateni ya bang Ayo mulai Iya bang Bang aku urip bang Oh teko sak mono londo ya aku ngerti nek pancen lo nggak cakarmu dewa tak entek no tak apa ngerti dia bukan ngelereni aku. Perlu mula kok. Hei, hmm? Joko Sambang menyerah tidak kepada Kapten Belan. Aku dikongan menyerah, Odo. Tidak mau. Aku tembak tim saya. Acuh. Menyerah tidak. Kamu Menyerah tidak. Aku kok pateni. Ya. Nah, aku semati kon gampang bisa kartu diri. Oh, tentu harus menyerah dengan Belanda sejamu. Ayo, buka nomor Wis urusan karo kula lho. Aku kok mati. Nek wis mati kon gawe sakarepmu dhewe nek kula nisan terjawab. Ayo buka tak rojo tumbak rojo. sang kisung kan ondo babar pisan jelas nek pancene londo melayu tapi mundure mundur mapan ana paribasane prik-prik ombro-ombro cilik KAWITANI gedhe pungkasane landang carang teko pocok perkara bakal gedhe sing nek ngono peperangan iki gedhe sing yo tak niati tak kajati aku nerusno karepe bapak bintoro aku tak nyemedi di ana ereng-erenge gunung penanggungan tak jaluk pamit mak sitinah mbok dior pak dipisan pancene durung ayahe ku ngusir bangsa londo saka pelusan trojoyo pitenan londo besok lono taun siji loro ana wong ndek jebol kepalan toko lor wetan palane gawe gender londo umbul-umbul klaras iku londo kudu mulih saka pelusan trojo winangka piwalesih joko sambang pendekar bolong lanjut <laughs>